dijous 28 de febrer de 2013. Quin ofici més complicat aquest del periodisme? No importa si fa fred o si fa calor, si demà és festiu o si cauen jams del cel, quan hi ha una notícia de primera, ja tenim un manat de reporters per fer la crònica en directe. Fa unes hores milions de persones estaven amb el cor encollit pendents de l'enlairament d'un helicòpter de color blanc que finalment ha conduït a un senyor també vestit de blanc des de la seu papal fins a un lloc que se diu Castel Gandolfo. Recorden aquestes imatges aquestes les aventures d'altres personalitats envoltades de molta gent clamorosa. Tots m'ho recordam d'aquella entrada d'en Artur Mas en el Parlament de Catalunya fa cosa d'un any i mig. També de la follida d'un senyor que se de, de la Rua, de la Casa Rosada de Bons Aires, assustat de tanta gent indignada que tenia al voltant. Música Amb aquests antecedents, no s'estrany que el mateix Ratzinger hagi hagut d'aclarir que lo seu no és una follida. I de Roma ara mateix ja no hi ha papa i a Itàlia tampoc hi ha govern. Poden treure qualque lliçó de, de tot això? Avui és un dia fred, alguns dels nostres col·laboradors habituals no s'han atrevit a venir a aquest estudi, però no han de patir. Gràcies a les habilitats d'en Jordi Caballero, estem en disposició d'oferir un paraula de tortuga de luxe. Aquest és un programa presentat per en Pere Feliu. Benvinguts a Paraula de Tortuga. I d'avui tenim, com sempre, uns convidats. A davor meu hi ha Mireia Balaix. Bon vespre. Bon vespre, ara ja te sentim. Bon vespre. Com estàs? <laughs> Molt bé, encantada d'estar aquí en altre tens fred, pic. Tens fred també o com ho dius? M'he posat un jersei de més, <laughs> sabent que venia aquí en duc gairebé 3. Molt bona cosa. tenim en, en Julián, com estàs? Molt bé. Bienvenido. Gràcies. És la primera vegada que estàs en esta tertúlia. La verdad. Bueno. Muy a gusto. Pues Julián, tú eres un músico, un artista, un diseñador. Bueno, se intenta. Entonces, <laughs> vas a darnos un, un, punto de vista artístico que nos hace mucha falta. Y tenemos también a Nan Damià. Hola. ¿Cómo estás? Com? Hola a tots. Ja feia, ja feia unes setmanes que no te, que no te teníem aquí, eh? eh sí, Senyalàvem. un meset, així. Quasi, quasi. Bueno, en aquest mes han passat bastantes coses. Sí? El món va un ritme... I tenim també en, en Jordi, que ja vos he anunciat que estava avui a la taula tècnica. Hola, que ja he començat liant-la un poc. no volia deixar parlar a Mireia, però... Ah, al final, és la al final, confiança. Sí, eh. està condescendent, al final. Sí, perquè per la compte que te... Sí. Per la cuenta que, que te traes... Sí, sí, les conseqüències podien ser terribles. <laughs> Molt bé, idò, ja hi són tots. Jo crec que és un bon moment per emular la nostra sessió Springle, <laughs> a pesar de que avui no tenim anant Carlos Pons. Igor, tripulante. molt bé, això ho hem posat perquè en Carlos se'n recordi en altres. Hola, Carlos, sé que escoltaràs aquest programa i saps que, que ens recordem de tu i tenim aquest espai preparat per properes setmanes. Però, com que no en Carlos, sí que tenim en, en Walter Martínez. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, déjenme decirles, están bastante intensos en lo que tiene que ver con las jugadas geopolíticas y el reacomodo de las esferas de influencia de las grandes potencias en el lejano oriente. Y esto tiene que ver con China, tiene que ver, por supuesto, con Corea del Norte y del Sur, y las apetencias de Estados Unidos de seguir manteniendo ahí una presencia de alto nivel, como en efecto la tiene. ¿no? Pero fíjense esto. Ida, no sé si conoce a Walter Rodríguez, Xavier Brasdell, es un, es un periodista uruguayo que tiene un programa em, de Telesur y siempre fa un análisis... de la política internacional i sempre comença pues, parlant una mica de o sea, mig Oriente i aquestes... I, I aquest, i, aquests jocs sí. llunyans per sí, nosaltres. Sí, com ell té el seu mapa de, del món i per, com una partida de risc. Ah, de veritat, té, té un mapa allà... I... Sí, sí, Sí, sí, és molt didàctic, per tant. <laughs> Sí, sí, és Perquè escoltar-lo una mica, era una mica difícil seguir el discurs, si no l'estàs veient amb alguna imatge, no? Sí, sí, és claro. És una mica... Sí. La ràdio té aquest problema, eh? mos falta de vegades... Eh, no, no, no, que ell, que ell parlava, tenir... però que té una manera de parlar una mica... Muy sudamericano clar, potser Pantura no estem acostumats, claro. la de rimbombant, <laughs> no sé si la paraula, però frases molt llargues. Mucho sí. Te'l quedes escoltant, però Pantura no... Se avorre No, no, no. <laughs> <laughs> Claro, porque no le ves eh, la cara que tiene con su parche en el ojo. <laughs> Claro. Y esto. es que el tema es el ¿eh? parche en el ojo, en realidad, la información que dice. Yo desde aquí el al Batch, en, en Pere porque que le agrada porque ya me programa presentado ah, un ah, programa, sí? programa, <laughs> he visto aquí. Ah, sí? en Walter. Vamos a escucharlo un poco en mes. Bueno, eh, no se lo ve porque está de espalda, pero... Men Jorge, si lo podemos sentir un poco en mes. Y así responde a las presiones que intentan imponerle. China muestra su primer portaaviones y lo viene a mostrar justamente aquí en la zona de Qingdao, ¿no? en el mar amarillo, diciendo, este por algo se llama el mar amarillo. Japón está a la espera con todos su servicio de inteligencia y de electrónica observando lo que pasa ahí. No menos Taiwán, no menos todas las bases estadounidenses, Corea del Sur y en Japón. I de, ja m'ha pareix... És didàctic, eh? realment. A, eh, ara trobo que és molt didàctic. Jo el que volia comentar aquí és que això és un programa que se va cada dia a Telesur, que és eh, a, a Venezuela. I estan parlant de Xina, de Corea... Ah, està a Venezuela? Sí. Ah, vale. Como era uruguayo, ¿verdad? sí. es uruguayo, pero él está en. Lo echaron de Uruguay. Lo echaron de Uruguay y están viviendo en Caracas y, él, pues, trabaja en la televisión venezolana. El ah, ojo, el, ojo la respuesta, tiene relación y, con. Y lo cual me lleva a pensar que los venezolanos saben mm, el, Porque esto lo hacen todos los días durante una hora, entonces saben un montón de política internacional. mucho ¿eh? más que ah, nosotros. qué pensáis de la, de la información, por ejemplo, sería lo equiparable, pues televisión española, política internacional. Bueno, hoy día televisión española no, no es lo que era, o lo que trató de ser. Pero bueno. ¿Y qué es lo que era? Creo que tenía un poquito más de interés y menos, no sé, un poquito más interesante. Últimamente se han desaparecido programas interesantes que estaban y bueno, Siempre, como Radio y como... Siempre como quedarán los documentales de la 2. Sí, eso sí, tío. Eso sí. Sí, que l'altre dia em, fe, em feien sí. un que reconec que no vaig veure, diumenge, no, no se'n recordava, el Documentos TV, que anava sobre... Mm. Es deia, no sé, lo viste, Julián, Los negocios de Bruselas. I era un, un documental que vaig pensar, que estrany que en aquests temps el posin, no? perquè explicava, en teoria, pel que veia l'abans, explicaven tot allò que es mou a Brussel·les, però tots els, però des d'un punt de vista un poc, una mica de ses màfies, no? Com la gent que vol pintar alguna cosa a Europa va allà, hi ha molts lobbies de pressió nord-americans i vaig pensar, ai, està molt bé que la 2 faci aquest programa, però clar, ho vaig veure el diumenge anterior i com arriba diumenge no em vaig recordar que el feien. Però trob que seria molt interessant que hi hagués més coses d'aquest estil, però realment no n'hi ha moltes. Hi ha un Documentos TV de tant en tant, una noche temàtica, però... Sí, sí Eh, bueno, tú lo viste, era, valía la pena. Sí, eh, sigue habiendo cosas interesantes, gracias a Dios, ¿no? Porque <laughs> si no sería un desastre, no tenemos nada que ver. Eh, o tenemos que estar buscando por internet cosas. Es un desastre. Pero... <laughs> Bueno, sí, pero por lo menos algo hay. De todas formas, uno nunca sabe cuál es el interés de que se sepa ciertas cosas, ¿no? bueno, Todo lleva a pensar. yo me recorda a un sello discográfico que ya no sé si ya existe supongo que no, que hablabas de su amo y la voz, lo que diven y lo que no diven uh, ah, se, pràcticament sempre és el mateix. Uh, ah, hi ha hagut moments... Bé, entendre en Zapatero realment va canviar un poc, va seguir sent la veu de l'amo, però d'una manera un poc menys. Ara és un, i, i entendre en Aznar és una cosa vull dir, tan clara i tan així que no, sí, no sé, de, jo, ja, jo ja no pública... sé jo no vi, si no és qualque pel·lícula no, no, no, no, no vaig ni la 1 ni la 2 un dia mos vas parlar de, de la televisió en temps d'en González sí de, de, de la ràdio vaig parlar ah bueno, de la ràdio, sí però sí, és sí. igual, sí, vull, vull, vaig parlar que i, i per cert que ahir vaig llegir que m'han enviar un un mail amb una cosa de, de Nanar Sagasti amb un record que tenia amb en Sabino, com era aquell que era es, es, es de la casa del rei, Sabino Fernández, no sé què, que era el jefe, es cap de la casa real, estent de 1981-23F. Mm -hmm. no, no, que me, no record, que me confirma senyor. amb aquelles coses que sembla que segons això eh, eh, el rei se va sorprendre d'algunes paraules d'en Tejero perquè no era el que... Eh, no era el que, havien, pactat. No, no? Sí, pareix... sí, no, però pareix que el rei alguna cosa Vull... bé. Una cosa que tenia a veure, ho, tenia ben clar. Sempre. Vull dir, aquesta és una anàlisi que jo vaig fer aquell mateix dia i mentre en Tejero, quasi en els 20 minuts de, de, de disparar en Tejero, uh, eh, les i ara veu que l'element es pas cap al neoliberalisme comença especialment amb en Felipe González uh, la pressió forta cap el mitjan de comunicació estatals, és el que vaig contar, comença o bé comença, no, però amb en González és claríssima. Jo vaig contar que hi havia un programa que és de la barraca, que es feia de dilluns a divendres de matí, tot el de matí, un programa molt, sub, no, molt, molt, molt, molt, però molt bo, que es nom ve de les grups de teatre que va fundar en Federico García Lorca, que se passejava pels pobles fent teatre, i ells se passejaven pels pobles eh, fent ràdio, escoltant, demanant coses a la gent. Era un programa que no, no així que diguessin molt, molt, <coughs> com a molt fort, no? era un programa que donava la veu a les persones de per tot, i quan va pujar en González, eh, el primer any no, encara no tenia la majoria absoluta. Eh, ja varen començar a dir se mos volen carregar i, i va durar dos mesos això i se'ls carregaren. Vull dir que la situació ve de, del principi pràcticament de, de lo que, de aquesta de l'oligarquia parlamentària que va venir després de, de la dictadura d'en Franco. Tu te'n records d'en Antonio García Trevijano? Sí ell sempre bueno, sempre ha anat repetint no, no se l'ha escoltat molt en aquest home però que, que bueno, el mateix un poc el que estàs dient tu no? que, que aquí va haver com una com una espècie de pacte que entre els partits i, i la cúpula militar d'aquell moment i que varen arreglar el tema del 23F i que varen segrestar una mica pues, l'esperit democràtic que tenien algunes persones. Jo considero que és un cop d'estat que va triomfar que en Tejero era un, un, un cap de turc i ho vaig considerar en aquell moment. No és una cosa que, és una cosa que jo tinc clara en aquell moment. Jo quan m'ho van comptar, uh, eh, jo vivia en el Molinar i hi havia una botiga a prop de que viures que hi havia una amiga que la duia i vaig anar a comprar, jo què sé, feia 20 minuts que havia entrat en Tejero, va, Damià, no sé què. I jo vaig pensar, als Estats Units els interessa he llegit ara un llibre d'història que és Imperios, d'ara, que és d'història de, vista de, mirant els imperis, interessantíssim. A més, hi ha imperis que <laughs> jo no coneixia i vaig pensar eh, eh, no, com, com pots ara, si ara un cop d'estat eh, triomfa un cop d'estat a Espanya en aquest moment, en aquell moment que se parlava de ruptura o reforma si ara guanya un cop d'estat no pot durar molt a Europa en aquests moments i, la, i quan se'n vagi ja està clar que la gent voldrà ruptura, no, no voldrà una altra vegada reforma perquè venguin. Per tant, no, no interessa en podes fati, no interessa als Estats Units i de fet el que va, el que va passar després jo no sé si és així o no, però el que va passar després confirma tot això, perquè a partir d'aquell moment en Leopoldo... Bé, i des d'abans, perquè no sabem per què, exactament per què dimitien Suárez. I, i per què dimitien Suárez? ah, no, això no ho sé. Això ho sabien segurament en Vázquez Montalbán, en Vázquez Montalbán fent un programa, no sé si, si en el Canal Plus, però quan no hi havia... Hi havia un, una temporada que hi havia un Canal Plus que no era de pagament, crec. Bé, un, qualque cosa. Hi havia, qualque, hi havia programes I, que eren lliures. I fent exacte, un, un programa... Existia, però exacte, hi havia programació en obert, però allò interessant, sí. fent, fent un programa, no, no sé si era en, en aquest canal o no, que entrevistaven una persona i emetien l'entrevista després de mort. I jo vaig veure eh, des de Vázquez Montalbán, molt interessant, uh -huh. i en Vázquez Montalbán havia entrevistat, ho deia l'entrevista, ell, eh? que havia entrevistat en Dan Suárez uh mhm. -huh. amb es, en l'acord de que no diria que no sortiria res a, si, a no ser que morís en Suárez però com que en Montalbán va morir abans que en Suárez <laughs> no sabem que, però, ho, ho va dir clarament vull dir que sí vull, que no ens hem perdut aquesta institució és, és estrany que no hi hagi estudis i ens parla més d'un moment tan crucial com aquest. Uh, sembla que està molt clar que en Felipito Suárez, en Felipe, en Felipe González, en el Congrés de Suresna, que és quan el varen fer el cap del Partit Socialista, eh, ja, ja havia tingut relacions amb els a, amb serveis secrets o amb coses d'Estats Units. I, de fet, hi ha l'OTAN pel mig, entrar a l'OTAN i, i després tot és, és el moment que, que de l'empenta forta del neoliberalisme que era l'any 81 l'escot d'estat, l'any 82 me pareix que va entrar en, en Felipe, el moment d'en de, Riga i de Thatcher, i, i així va. I, i, de, i sa desmobilització de tota de tot aquell eh, moviment com a més eh, del Partit Comunista, de l'anarquisme, de de sindicats uh, també, no? que, que en aquell moment tenien una certa força i han acabat a ser-ho. No? Bé, sí, jo, això és la meva opinió, però amb fets, no sé, sempre em puc equivocar amb tot el que dic. Um, L'anarquisme se va encarregar, um, hi havia un... Això és segur, això són Vull dir, hi havia una, una policia especialitzada, un una secreta especialitzada en um, anarquisme i que s'hi va infiltrar la, a, dins la CNT, part de la CNT, va a Casa Escala, a Barcelona, que un local que només feien una cosa de la televisió i per això era famós, que la majoria dels treballadors eren de la CNT i després de la manifestació va, va, va morts i va per un... Això. Després, tot l'altre són ja davant, amb els pates de la Moncloa, amb en Suárez, eh, sindicats majoritaris per conquistar parcel·les d'edificis, de, se va repartir el patrimoni sindical i se van quedar UGT i comissió, per exemple, de CNT, que tenia un patrimoni molt gros perquè era un, en l'UGT era les centrals més grosses eh, quan la Guerra Civil, no, no, no, no li van donar res, i després eh, van començar les seleccions sindicals, una nova manera, els alliberats, i van entrar a la roda, i jo crec, jo estic segur que, que van fer com un pacte, tu la gent se... Eh, és com, com la política que tenim ara. A mm. eh, les empreses fas unes eleccions, tries unes persones que te resoldran els problemes, tu tranquil·leta que teva, no te preocupis de res, que a les temes laborals to, t'ho arreglaran els sindicats majoritaris, els temes polítics t'ho arreglaran els partits majoritaris. Bueno, estàs fent com un poc un, com una memòria de coses que nosaltres quasi, quasi... Sou jovenet vols? <laughs> sí, Hem viscut, però teníem, molt poc teníem molts pocs anys quan passava tot això. No, ah. eh? sí, eh? No sé, Julián, si tu viviste estos momentos, però de otra forma no. y en otro sitio. No, no, no. No, no, imagínate, estamos muy ocupados con lo nuestro ahí. Imagínate. Yo, yo a decir que... Sí, <laughs> ya, ya. Porque todo lo pusieron en práctica eh, primero en el sur y luego lo han traído aquí. Sí. En, pla, en pla de bolete, eh, <laughs> contaré cosas, que una cosa, por ejemplo, es clarísima. En el tren de transición abans de Scott d'Estat, de Tejero, um, la CNT tenía, uh, era mayoritaria, eh, las benzineras de Catalunya, i el conveni de Catalunya era més alt que el de resta d'Espanya. Uh, la patronal va voler canviar i va va vaga. Uh, eh, vam començar a servir la benzina a l'exèrcit. Els altres sindicat no van protestar res de que l'exèrcit estigués uh, rebentant una vaga. Ni pio perquè els I quin interessava... Quin any era això? Quin abans d'en Tejero, això seria 78, 79, eh, jo, una cosa així. Igualment, la imatge que tenen els sindicats darrerament jo crec que s'ha desvirtuat bastant. La confiança que tu dius que Pantura hi havia als anys 80, jo crec que ja Mm, sí. no? Tu també és molt conscient que està en molt, lugar, és tot està molt polititzat. Sí. Hablabas de, de que en Argentina esto ocurrió antes. Seguramente sí. ha ocurrido antes y Y, también antes ocurrió, quiero decir que es como cíclico, ¿no? De repente ocurre aquí, luego ocurre allá, van, Van mutando como los virus. <laughs> el mal va mutando y no te dejan vivir. Y, bueno, nada. el, sistema que se vive hoy, para mí el sistema que se vive hoy en, España, en España, en Italia y en Grecia es lo que empezaron a poner en práctica eh, en Chile, Argentina y con los gobiernos allá pues, usaron gobiernos de facto, ¿no? Que aquí ya, como decía aquí, compañera, no. Eh, aquí no, no. I el futur, Panta, si això ja ha passat allà, les fases que, que en teoria hem de seguir, quines són? No? Vull dir, si això ja s'ha repetit, què va passar allà un el cop sistema, posar... El sistema que hi... La gent de, de... va poder sobreviure, la gent es va... No, no. Relativament es va, es va unir això o es va complir allò que s'esperava que es complís, això, feina precària, la mm, sí, semilla, total... es que es un, sistema de, de, un sistema de bienestar, yo creo que lo, hoy lo hablábamos por aquí, eh, un sistema de bienestar trata de, se trata de bajar lo más que se puede, de 10 se baja a 1 y luego lo suben a 3 y la gente se queda contenta con lo que, que supongo que es lo que quieren hacer con España. Però quan tu diferència de ens pensem que teníem un nivell de benestar bastant alt i clar, no tenim la informació... No, però... A Sud-amèrica o... s'ha arribat en aquest estat de benestar o hi ha la sensació de, de que ja es partia d'una situació que era no, pero més, hubo, més hubo una, crítica. Yo recuerdo una situación buena, o sea, yo recuerdo el gobierno, por ejemplo, de, de Alfonsín, eh, para mí, bueno, algunos siempre algunos lo pasan mal, otros mejor, pero yo estaba me acuerdo en esa época este, viviendo de la misma forma que vivía hace 10 años o 12 años en España. Y todo se va deteriorando y, la, figura que yo tengo en mi, mente es la misma. En 10 años pasó lo mismo ahí que, que, ha pasado aquí. Sudamérica, es muy molt grossa. la argentina cada país... la la especialmente a nivel económico va un momento que eh, se, vivía muy bien. molt que yo sé de gentins, que les eh, carnisses, <laughs> que les agrada tant la carne, per tornar, que las que les carnisseries regalaban les que no eh, no, les interesa de, la carne, la regalaban a la gente. Por, supuesto, por supuesto que siempre hay, es, cierta gente la que tiene un nivel, los, los pobres siempre fueron pobres, ¿no? pero bueno, como pasa en todo lugar. Pero hay una, una historia muy, una, una, historia que se cuenta que, por ejemplo, en la, en, la, en, la, mejor época argentina, donde los que tenían dinero salían a comprar, se los conocían en Estados Unidos los argentinos como los DM2. Compraban dos de cada cosa porque... <laughs> Bueno, eso fue una burbuja también, o sea, eso todo fue así. Es, es, donde hay dinero, alguien va a querer el dinero, hacer negocio con esa gente y luego en, Argentina hay, hay una circunstancia que es diferente de la que hay en España. Bueno, hay más de una, <laughs> pero yo veo una que es particularmente. Y es que hay un sentimiento de nación. Y aquí hay. Aquí también, lo que <laughs> pasa otra que. Cosa. No, no, hay, lo que pasa que hay un sentimiento de nación, lo que pasa que está dividido pero yo creo que los, los catalanes se sienten catalanes y eh, o sea existe como no como como como una España ¿no? Pero el sentimiento está. Pero quiero decir que allí no hay una disputa nacionalista entre los de Salta y los de sí, eh, Río no, pero te diría que sí. O sea, no, no nacionalista en el sentido de, claro, somos todos argentinos. Quiero decir, la bandera es la misma, todo el mundo pero tiene un cariño. Lo que pasa que eh, yo creo que hay una diferencia entre Argentina y otros, otros países de Latinoamérica. Que Argentina es un país de inmigrantes y hay un poquito esa, esa cuestión que somos argentinos, pero en el fondo eh, yo creo que tampoco estamos muy convencidos si nos pertenece vivir ahí. <laughs> Somos como colonialistas. No que es distinto, por ejemplo, los peruanos, que tú los ves y son peruanos, tío. O mezclado con los españoles o, los ecuatorianos son ecuatorianos, tío. Los ves, son, son fisonomías eh, la físicamente son distintos. Claro, y claro, y nosotros todos los que, los que son más parecidos a lo que tendrían que ser argentinos están en el norte. Y, y generalmente no tienen ni voz ni voto en un montón de cosas. Bueno, ahora sí, ahora un poco sí, algunos políticos que, però estan vendides totalment. De totes maneres, el terme nació és un terme bastant... Eh, que pot dur a molt d'equívocs. Eh? Sí, és un terme sí. que no està molt clar que és una nació exactament. Sí, però s'emplea tant, no? És Perquè és un sistema per a, per governar, també, eh? Parla d'una nació, no? La Constitució espanyola. Eh, pot llavors... parlar el que sigui, vull dir, sí. i a més es, I... Ha, està molt lligada a una voluntat de ser, de ser nació, que no saben el que és una nació, però la voluntat de sanació i la raó... Uh, eh, és, un, és un terme eh, per, molt problemàtic. Un concepte molt cadascú té un concepte, concepte diferent de nació. No? Cadascú i, se l'apropia. I no sé, jo no entenc el concepte de nació. No sé, jo no sé exactament què és una nació. Ho he, he mirat, he discutit. Ah, no Regió, arribat... nació, país, pareix. Uh, nació pareix que apela a un, sen a un que sentiment, este... no? No és una cosa tan objectiva. Sí, és una cosa molt, molt de sentiment. Llavors, clar, no pots dir que tots els que viuen a Espanya són nacionalistes, no se senten, perquè clar, un català nacionalista d'Espanya no s'hi sent. Jo a Espanya... És perillós eh, Però això, ja, ja és, això no és com les altres coses que he dit abans, que les tenc clares perquè ja dic que el concepte de nacional tenc clar, jo associo molt eh, nacionalisme com a tal, tant l'espanyolista com eh, el nacionalisme espanyol eh, terrible, com els altres. Eh, el nacionalisme en si té un element excloent, excloent, exclouen els altres perquè no són de la nostra nació, per tant ja és un element que jo no, no el veig molt clar o no m'agrada molt, i hi ha molt de, de tot xenofòbia i elements totalitaristes. Jo l'altre dia, dissabte, per exemple, amb la manifestació del 23F no, cap, que no hagi un altre cop d'estat que ja ha hagut bé, que, que torni darrere aquest altre cop d'estat que hem tingut uh, vaig discutint amb unes persones que a més em van insultar perquè, vull dir, perquè és interessant, Víctor. Quan jo vaig arribar, hi havia una persona amb una bandera d'Espanya eh, en l'escut constitucional. Allò, cosa, me va regirar un poc, dic, què passa aquí, aquesta bandera per aquí? Però bé, allò, <laughs> jo m'apareix bé, si ha una persona, la, la manifestació era per unes coses clares que jo crec que una persona, jo me'n record, eh, eh, quan estava ocupada la plaça Espanya, en aquells àgores que se feien, que va haver un, que van riure això de monarquia i va sortir un senyor eh, major, però 60, i allà hi va dir, jo som monàrquic, però jo estic aquí. Per tant, Ah, i me va aparèixer, una, cosa, no és una persona sincera que està cercant una altra cosa, monàrquic. Hi havia un altre, un grup amb banderes eh, independentistes, no sé si són independentistes balears o independentistes, supos que dels països catalans, <laughs> amb un que altra bandera i, col, i, col, i, qualcuna de les, i, qualcuna, i qualcuna de les celleta que no anaven amb una, els altres i de cop vaig veure que tot el grup de, de banderats se n'anava cap a on hi havia aquell senyor en la, en la bandera espanyola a dir-li, supos que aquella bandera fora i jo, jo vaig anar a, a, a xerrar amb ells una estona um, no, que difícil, no, no? No, no impossible serà sí, amb ells, problema... impossible serà amb, rei, amb ells, va insultar poquet, eh? Ah, només tonto i no sé què. Només un... És <laughs> que a més no s'espera. només un, un jove rasta, vaig després estar enraonant també una estoneta. Enraonant de veres, que sí, que no, que tal, que si la bandera és monàrquica, que si no sé què, que si no sé quan. Però els altres, l'altre grup, no podies parlar amb ells un tancats i amb un... O sigui, uh, hi ha, uh, un, jo no sé si és una característica sempre, però és un perill clar dels nacionalismes de tots els tipus, d'excloure a l'altra persona perquè neix en relació amb, també en contra de, de nosaltres aquí, vosaltres allà, i és una cosa perillosa. Jo no, per exemple, jo, si Balears el 80% fóssim un d'esquerres i bons tios, no d'esquerres totalitàries. <laughs> Totalitarisme ama de tempos tant siguis de dretes, d'esquerres, nacionalista d'un puesto o de l'altre. Jo també eh, voldria la independència per, per fer aquí, amb aquest 80%, és un país així com, eh, com a mínim fer l'intent de viure com jo ho vulgui però perquè te comandi en, en, en mas o en bousar o tot això, me pareixen coses un poc futils i, i sobretot això, que, que vagin alerta en la xenofòbia i, i, les, i excloure a les altres persones i no tenir respecte de les altres persones. Un munt de gent abanderada de coses que no eren res de la manifestació tampoc a un tío que, que lleve la seva bandera porque la seva bandera no ligada agrada si la seva, que se teva no? no, <laughs> está <laughs> es como futbolístico es como sí <laughs> es que es eso yo creo que entramos donde entremos en eso donde entramos en ese tema estamos dando lugar a que si vamos a llegar a algo importante se está yendo por la borda porque divide y reinarás parte con esa historia no sé, el hecho de, en el caso mío, el hecho de haber salido de Argentina, a mí me hizo cambiar mucho el pensamiento con respecto a esas cosas. No, no digo que no, yo sigo, ah, ah, soy argentino. Y soy argentino porque nací en Argentina, porque tengo esa tierra metida en mí, porque mis hijos, los que tengo allá son argentinos, bueno, el que está aquí no, pero, pero mis amigos, mi vida, no, puedo decir que soy ni balear ni, ni inglés, soy argentino aunque mi, abuelo es vasco, mi otra abuela es inglesa, pero yo soy argentina. Pero, eh, no sé, yo creo que hay otra cuestión más importante que, que el hecho que de, esa cuestión nacionalista, que yo creo que eh, la cuestión es vivir y sacar cosas en claro entre todos porque hay una, una, cuestión de ciertas personas que manejan eh, ciertos intereses que no tienen que ver con los nuestros. Las personas tenemos que tener interés de vivir y otras personas tienen interés de ganar dinero. Hay que ver de qué lado queremos estar. Eh, exactamente, sí, sí. Tú decías que era que había como un componente futbolístico, pero es que es exactamente así hasta el punto de que aquí en España históricamente la rivalidad Barça-Madrid pues tiene ese componente sí, españolismo catalanisme. Però això no? està, no, no, però està, no, no, justi no, sí. està justificat perquè durant, clar, perquè durant el franc té una història, no? I és que quan diu el Barça més que un club, os dic, vol dir que darrere el Barça hi ha una gent que s'identifica amb una cultura. Jo crec que en aquest sentit és... I, que, i perquè durant el franquisme ser del Barça era, <clears throat> perdó, era com una manera de, de dir estic contra el règim. I quan perdia el Madrid què passava? Que perdia el règim i guanyava una cultura que estava sabotejada, que estava en la clandestinitat, i clar, jo crec que arrossegant aquesta història jo banda, en aquest aspecte és... Per tu perquè sóc del Barça, eh? Jo, i, a banda, però... abans banda d'entrar en, <laughs> en Tana, la Mireia comentava des, uh, eh, eh, dels estius d'aquí de, de <laughs> Mallorca, tan càlids i humits. Calorosos, i calorosos, jo li he ja dit, que jo, eh, que jo tenc l'avantatge, o que els aguant menys que li donen en Julián, perquè podia anar a un puesto que, que puc dormir amb, que he de dormir amb, amb manta, flaçada, perquè si no <laughs> ten fred. Uh, que és uh, un poble de León, a prop de uh, eh, 40 quilòmetres dels picos d'Europa, i allà, vull dir, la situació no és aquesta allà, jo conec gent, anem a veure, uh, hi ha gent del Barça, hi ha gent d'allà del Barça, i, és hi ha gent del Madrid i hi ha gent del Barça. La situació ha canviat, no és com en, ja. entén de, jo voldria de la saber, dictadura. Jo voldria saber l'opinió d'en Jordi d'això, que sé que... Eh, del Barça que... ho és una estona. <laughs> sí, sí, sé que és un tema sensible per tu, no? No, exactament això. Eh, el que deia Ana Mireia, en el seu moment era absolutament polític quasi, gairebé per necessitat, no? perquè era una de les poques maneres que tenies d'expressar eh, la teva catalanitat, per dir-ho d'alguna manera. I això s'arrossega fins ara, però ha canviat a, totalment. A Catalunya, és, a dir, és un sentiment que hi ha a Catalunya, el mateix, que segurament els sí. amics d'en Damià, pobrets, tot aquest, ni saben la història ni poden tenir sentiment perquè viuen a milers, mm, a centenars de quilòmetres però aquest va sentiment passar. va perdent sentit del moment en què el mateix Barça, la mateixa institució, s'internacionalitza. Exacte per vendre's, entre cometes, no? I mira si no la seva samarreta. Això, sí. Que posa Qatar Foundation, sí, sí, no, no posa barretina. Eh, ni posa... A, a, a, eh, aquest, és, aquest és el problema. Aquest és el problema, que la Llavors, gent continua tenint sentiment, però clar, no té poder sobre el que fa el club. realment. entendre la dictadura franquista no era només el Barça, el Barça seria Catalunya, però eh, tot, se sabia que l'equip del règim era el Madrid, exalt. Per tant, mm -hmm. després hi havia molts d'altres pot ser de l'Atlètic de Bilbao, del València... Com que el Barça tenia, que tenia la sort que era a bastant Catalunya... bo i el podia guanyar, era com... No, no el a, fet de guanyar el Madrid... A Catalunya sí que hi ha això, però després, això com que és més club i aquestes coses, me diga una altra cosa que és, és un lema, de... de... és, és màrqueting, és màrqueting pur i no, el però té, té, una, té... té una base, no? Jo, la, els problemes de... Per exemple, ara que se xerra de dret a a decidir en les Catalunya, a decidir una cosa, no, <laughs> no li tenen el dret a decidir contra els bancs i totes aquestes coses. Tant això eren el dret a decidir, el dret a decidir a tot. És, eh, és Bé, perquè que, el banc i el cap de la fi tu decideixes es, posar els dobles allà que, i no tenir que, a cativa. El que haurien de, de lluitar és volem el dret a decidir en totes les coses i fer referèndums i acabar amb les reteades si nosaltres, si els catalans volen acabar amb les reteades perquè volen així. Aquest seria el dret a decidir. Això és un dret de decidir real. L'altre és el dret de decidir una cosa, però jo els vull tot. Si, si jo m'apareix bé el dret de, de, a decidir, però jo vull tenir el dret de decidir de totes les coses, no més, És que s'ha de començar, no de començar. De comen... jo que s'ha de començar I, no, per alguna jo, cosa. Se comença per una cosa que no canvia res, que convia, com en Julián, que comanden els mateixos. Uh, es, es, sí, sota una altra bandera. Els mercats, el gran mateixos, capital. Sí. El problema de totes aquestes coses és eh, la que les coses se van podrint perquè ni uns ni els altres juguen net a la televisió, on això diuen mentides, diuen, eh, col·loquen idees. Uh, per exemple, jo quan feia reciclatge de català vaig fer uns, uh, a l'obra cultural uh, uh, en el Ministeri d'Educació empraven el mateix llibre i de, per exemple, com una cosa molt que bé, que bé fan, es, a Bèlgica es, els flamencs, que hi havia uns flamencs que no miraven les pel·lícules de T, de T Frank 1, no, no, de, de, no de Bèlgica, sinó de França que els arribaven, no veien, no veien les pel·lícules de T Franks en, en francès. Eh, currar, si te fan una pel·lícula d'en Romer o d'això, d'Alan Tanner en francès, tu no la veuràs si perquè, és, eh, perquè és, és francès i a més que no, i, i encara i a més d'ús una televisió que no és del teu país que és, que és d'un altre i això ho posava aquest llibre de test per, per aprendre català com un exemple de, de coses ben fetes vull dir aquest, la propaganda que fan Clar, és un exemple uns i els de altres... de la protecció de la llengua però no, mm. és una, no, no hi estaríem jo, jo el català el defenso molt, però reconec que si una cosa és en versió original, la pel·lícula ha de ser en versió original. I si l'entens amb l'idioma, és que és ridícul, per això que TV3, les, si hi ha pel·lícules espanyoles que les tradueixin, que les doblessin, jo... no tinc no recordo el mateixa pel·lícula espanyola de TV3, però no, tinc cap, no té cap sentit doblar una pel·lícula espanyola si tothom l'entén. Jo, vaig, jo que per allà, fa dos estiu van posar aquesta, la que ha fet en, en Trueba i en Mariscal que és Ai, protagonista sí. en Bebo Valdés, en dibuixos, com se diu? Eh? No Chico, i Rita. Chico, Chico i Rita. Chico i Rita, que jo l'havia vist en el cinema... I és una d'aquestes que han doblada. És, és ridícul. I senties ridícul. els cubans xerrant en català. Sí, sí. Per sí, sí. favor, quin desastre. I això és el circuit, i això ho Bé, paga això aquest doblatge, ho paga... No? Però això reconec Però sí paga que... jo aquí estic d'acord amb el que diu en Julià. Quan surts, quan surts de Catalunya, te n'adones d'això, te n'adones que hi ha moltes coses ridícules, però només te n'adones quan surts, quan ets allà, no tu, ni t'ho planteges, perquè clar, van TV3, jo recordo com un gran esdeveniment, oh, tindrem una televisió en català, i ningú s'ha plantejat, tothom deia, que bé, finalment tindrem una televisió en català, T i ningú no ens van plantejar que les pel·lícules espanyoles TV3 hi hagués uns passa... tios que les doblessin. Va fer molt per català, eh, aquí sí, i, i, i, i l'és greu, eh? perquè jo, jo que són molta, gent, mestre, molta gent el va, el va prendre a través de la televisió. Feia pena perquè els nins jugaven en castellà, nins mallorquins jugaven en castellà a pobles, saps? I a partir de TV3, de Bola de Drac i totes aquestes, mm Eh, I, i, i perquè, sí, feien però... un bon, era, perquè era bona, jo ara no, no la mir, no la mir perquè, perquè no m'interessa el que fan. Va haver un temps que sí m'interessa el que Ha perdut una mica... Bé, té un parell de programes sí. bons. Ah, singular. singulars. Mm. Singular, sí. I però, té una secció internacional maneres, molt bona. Ara que dius sí. això de Bola de Drac, que és una sèrie que, que jo era un gran fan. Tots l'han vist. Mi hijo la está viendo. ¿verdad? Claro. Era genial. Pero a mí nos hacía mucha gracia porque nosotros, acostumbrados a hablar mallorquín, pues <laughs> nos teníamos que adaptar al catalán. Y era ese momento que íbamos descubriendo que los doblajes en catalán nos hacían mucha gracia. Pero que en realidad es en chino, o en japonés. En japonés, ¿no? japonés. Pero sí que es interesante lo que, lo que decía Damián. ¿Quién paga todo esto? Es que, claro, en, en España hay una importantísima escuela de doblaje. Hmm. que además es la misma en castellano que en catalán ah. porque son, son los mismos actores. Y son todos catalans, ah, claro. es brutal. Es que son los mismos actores y Això doblan, sí. el mismo actor dobla en castellano y en catalán. <laughs> Y entonces esta gente, pues, eh, Pero, son buenos, son actores. Y, eh, un día investigarem eh, la mafia como... del doblatge, porque perquè és una autèntica sí, mafia Són quatre i no, mm. surtes, no surtis d'aquí, eh? I no sí. tenen... Sí, sí. Deu actors Con, tenen la mateixa veu, és com... María, he vist una, película de... japonesa de, de, de karatecas y todo eso, eh, tra traducida, pero en eh, andaluz. Así que <laughs> increíble, <laughs> súper, súper divertido. ¿Por qué no? Jo que he estat sempre contra els doblatges, jo que me donin pel·lícules en versió original, però a part de, de la indústria del doblatge, jo em referia a que el doblatge de Chica i, i, i ja. Chico i eh, Rita i això ridícul. segur que ho paga la, ho ha pagat la Generalitat Catalana. Mm. Per tant, no ho ha pagat la Generalitat Catalana, ho, ho han pagat, pagat els catalans. Bé, però crec que de... pocs catalans trobaràs que estiguin en contra d'això. De que doblin Chica sí, eh, jo crec que... Rita i una, Cata... sí. una pel·lícula gent, eh, en els cubans xerrant que per, per tot, és una cosa que no, que, no, que, no es, que no es plantegen. Perquè sí. com que sempre ho has vist, clar, des de com que fa 20, doncs, des del 83, que fa 20, gairebé 30 anys que existeix, sempre ho has vist. i Llavors, jo, que do, és tan natural... Que doblin pel·lícules que faci falta i pel·lícules això de qualitat. Sí, això, això sí. m'apareix bé, pel·lícules de qualitat. sí. Per veure una és pel·lícula ridícul. americana, no només aquesta que és un desastre perquè l'entens això, però per veure una pel·lícula americana que t'introdueix tota la ideologia eh, american d'Estats Units perquè has de doblar és que s'hagués oferit-la a escoles, a institut i tot això, perquè està en català, però si és una pel·lícula totalment eh, d'una ideologia que, que, que, mos, que, que molta gent mos repugna. Sí. Eh, Do que... Doble, si creus que has de doblar, dobla les pel·lícules bones i interessants, bones pel·lícules infantils. boles... infantils no perquè els nins Però aquí no també hi ha una indústria amb uns interessos i hi ha unes distribuïdores que vosaltres ho coneixeu mm. bé, no, Mireia? Sí. I, eh, vull dir que eh, amb això és, eh, la Generalitat o, o qualsevol govern pues, li passa el mateix que tantes altres empreses, no? que són les que tenen, un, tenen es poden per decidir un poc quines pel·lícules se posen, a quins cines, en quins idiomes, com se distribueix... Eh, qual... Evidentment, a ells, a ells els hi va bé que, que seguessin les pel·lícules és... Mm. d'Estats Units perquè el que importa, lo que importa és l'ideologia que du claro. aquella pel·lícula, no l'idioma que, es, que, sí. en què la sents. I de fet les distribuïdores, ara que estem en Jordi i jo en el Cine Ciutat, les distribuïdores allò que aposten sempre és la versió doblada i quan tu els demanes, ah, jo, és que vull, jo la vull en versió original, et diuen, ah, no, és que d'aquesta pel·lícula només tenim dues còpies en versió original i bé, només té Barcelona i Madrid. I qualsevol altra ciutat d'Espanya que les vulgui, que les vulgui en versió original, s'ha d'esperar un, dos mesos a que aquella còpia mm, hagi acabat el seu recorregut comercial i te la dona. Vull dir, en lloc de plantejar-se, doncs si m'ho demanen, faig quatre còpies en versió original, no, mm, és com, en fan, en fan dues. I, i més ara que copien... I ja, i els mateixos no els interessa vendre que, el seu producte. Que copien a Finlàndia en tot l'educatiu, malament després hi ha, però a Finlàndia hi ha molt de <laughs> suïcidis i molt de, i molt d'alcoholisme i coses d'aquesta. Ah... Uh, sortia en el programa un de, de, de, de, de Jordi Évole damunt d'aquest tema que una de les coses que tenen allà és que fan de la televisió les pel·lícules eh, en versió original. I per tant, els nins tenen interès d'aprendre a llegir... I un domini per, de per, domini poder, de l'anglès. Per poder... Sí, però, eh, perquè la pel·lícula pot ser de qualsevol idioma per dominar els idiomes i aprendre a llegir per poder llegir els subtítols i interessar més de les coses. Aquí, no hi arribarem. que no ho ni jo, ni ni ni Si os vos pareix, un cambio de tema. Anem a escoltar un momento a un altre periodista que se diu Iñaki Gabilondo. Tiene que terminar. La tomada de pelo de Bárcenas al PP, del PP a los españoles, de todos a todos tiene que terminar. Ya ni siquiera lo chusco de este vodevil mm, que tanto atrae desde el punto de vista de la ironía y del sarcasmo debe ser tratado así. Hay que ponerse muy serio, mirar a los ojos al Partido Popular, mirar a los ojos a Rajoy y decirle basta ya de tratarnos como si fuéramos tontos, no somos tontos, y ya basta de tratar así a los ciudadanos de este país. Todo lo que se está diciendo en torno al caso Bárcenas, las explicaciones que se están dando, constituyen una ofensa a la ciudadanía. Los ciudadanos merecemos un trato diferente, y no estos juegos de manos, estas mentiras y estas piraterías entre dos juegos de trileros. Este No és per això una mica massa obvi el, discurs aquest d'en Londo? Que a més per que està molt enfadat. Jo és que... Això és un tema eh, que em diverteix, el que va dir, que va ser des, després ahir, oh, i Maria Dolores, Dolores de Cospedal, mhm. eh, divertidíssim, que si era un finiquito... Indemnización en diferido. Sí, sí, en diferido. En diferido. Sí, Molt bo, això, eh? És una suposició que sí. no sé què i tornava... Van posar el tall sencer Però... i no s'enterava de lo que estava dient. és <laughs> molt divertit. El pitjor el trobo divertit. I en Bartena Sara posant molt bé, m'heu despedit, jo passarà... Uh, <laughs> un... S'ha de, de tenir sentit de l'humor. Està bé. Està molt bé. Que això són, un par. són problemes mínims, ja ho sabem com són els partits, aquest que... partit, ja ho sabem. No és això el que ens interessa, jo. No, que, que no. va, cansats Els retalls de sanitat a l'hospital que les llistes d'espera d'oculistes 16 de 8 mesos. De catarat, per operar de és un any. Aquestes coses me, eh, són les que me preocupen, que algun senyor s'endugui un parell de milions, el que s'han duit els altres... És que no hi pots, és que no hi pots, no hi pots fer res. Voleu que escoltem que Ana Cospedal? És molt divertit. Sí, va. i la que en su dia... Día le correspondía, de acuerdo como se dijo o, como dijeron en su día los servicios de esta casa, los servicios laborales de esta casa. Los servicios jurídicos del partido en su día entendieron que eh, el, acuerdo al que se llegara con el tesorero, como era un acuerdo entre partes, era válido. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en eh, diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. ¿Quién lo pactó? si contó con su beneplácito en aquel momento. es que, es que en el Germán Marx. Això a estas la contratant. És absurd. lo quina importància tenen en que está pasando no. lo que están haciendo? no es una demostración más de lo que son aquests partits. yo jo que simular, era brutal, ¿no? no aparte para llamar la atención, porque a este mismo momento hay gente en la calle que le están, no sé, está tratando de quejarse o lo que decía acá con respecto a, lo que pasa con la sanidad o con la... Sí, con la sanidad, con los derechos de expresión, de ah. manifestación, con la educación, ah. la, ley que preparan todo e-, esto esto es lo esto es lo grave y por esto tendrían que irse. tendría no, que irse con no porque tengan que se unos chorizos. A mí eh, me parece un tema així divertit, però que no té... No. Ja ho sabem, com, com són, i la, i la corrupció que hi ha, ja la sabem que el tio crec que guanyava 20, ara sense fer res 20 i pico mil euros cada mes. Sí, sí, Beníssim, guanyava això. bé, ta, Bé, una cospedal, guany, una cospedal crec no, que guanya el mateix, 240.000 a doncs l'any cos... per partit, o crec que el partit li paga això. Una més, vull dir que, guanya si ma... o guanya 240 moltíssim. em sona, vull dir, com a... Ha estat un, un... Era una explicació molt prescuda en aquella de, de Berlanga, el <laughs> Mister Marshall. como buen alcalde que, que soy, os debo una explicación. <laughs> y esa explicación os la voy a dar. Y digo vagadas y Porque como alcalde vuestro que soy. Es buenísimo, <laughs> es buenísimo. la me es que se, se retraten. El guión se lo escribe la gente 86 en el Sí, bueno. Cuando tú no dicho de toda esta historia. Hay un infiltrado que le escribe los guiones, clarísimo. Y se destruirá. Bueno. <laughs> se autodestruirá en 5 segundos. Hubiera sido divertidísimo que de pronto. yo, tengo una pregunta. y, el zapato, por todo. Yo, tengo una pregunta. ¿Quién quiere destruir a Rajoy? ¿Quién quiere destruir a Rajoy? Caos. <laughs> Caos. lo seguro. Alguien lo quiere sacar, ¿no? Algún amigo suyo le ha dicho. Mm, eh, el mismo que lo puso, supongo. seguramente. Eh, eh, una cosa así que a, más que rufa cuando de de i és que el paper que comanda <laughs> és, és tal vegada la part menys dretana del paper, el qual vol dir... Eh? M'estàs dient en sèrio? El PP que comanda... M'estàs dient en sèrio que creus que l'actual PP de, del govern sí, central, que és, sí. que és lo millor de lo pitjor que hi ha? És, és lo, lo, lo, me, de lo més, menys dretà, perquè després hi ha tot lo d'Esperança de seguir tota aquesta companya i, i, lo, i la propaganda que fan després Intereconomia i Canal 13 i tot això. Però això és un ah, discurs, jo no crec que ah, les, les, les polítiques discurs, que duguin a terme política, siguin molt començar, més dretes qui, o no. Qui va començar les polítiques abans abans de la crisi les polítiques de privatització d'hospitals i tot això? L'Esperantita Guerra en Madrid. Les coses no, va, no comencen així, igual que, que, que la base de la nova, bases de la nova llei d'educació estan ja tretes de la, de l'educació del Partit Socialista de Catalunya de quan governava el tripartit. Les coses són així, tots, són, tots aquests partits són uns corruptes i són, d'una manera, són, eh, estan al servei dels mateixos. Uns fan qualque cosa de social més, però els fons és el mateix. I, lo que I, la, jo i, la, i la gent el... ho sap, i la gent ho sap i es continua votant, perquè el... pensa que no hi ha res més. El, el, el, el, allò el que em fa por i no? és que darrere de Sharon Bárcenas que un moment se va dir, se va, que podia ser que hi, vi, que hi hagués darrere Esperantita Saguirres i companyies Legionarios de Cristo, estan lligats a, a Legionarios de Cristo i <laughs> no tot això i coses d'aquestes. Vull dir, la cosa és així, el, el PP té... Uh, una de les coses que té Espanya però és que, més? que és Perquè... diferent de Grècia i que s'ha dit, i els analistes ho han dit es, es, abans, ara supos que xerrem menys, és que el PP ha, integrat, ha sabut integrar dintre els elements més, eh, més neofascistes i per això no és un partit neofascista, sinó que molts d'aquests estan dins el PP. Per tant, el que fa por és que a lo millor vulguin llevar en Rajoy a determinat moment gent més a la dreta en el PP però què vol dir més a la dreta? És que, clar... Més a la dreta? Tu, eh, no, no, no, sí. la imaginació no t'arriba. No, el que vull dir és que... Mate... Pensa lo... que tus pares van viure i que t'han explicat que és molt xungo i de, bueno, més, mira, i de més o manco, mira, això. Però el que varen viure amb en Franco... Eh, mm, era otro eh, tiempo. No, no, no, era serà, un altre no temps, però mateix, vull dir, no eh, serà el mateix. a la fi era, era un govern era un govern que tenia una sobirania que ara el govern no té. Ahora, el gobierno no te que esto soberanía, no en el mundo no existe ya esa soberanía para muy pocos países, salvo Alemania. Bueno, no, hay países que la tienen. pero cada vez, cada vez menos. Claro, cada vez menos. la idea es que no tenga soberanía ninguno, que lo, creo que va a ser lo que justamente los va a autodestruir. <laughs> y, y tornamos al principio. ¿Cuándo va a España y por qué yo creo que Adolfo Suárez va a dimitir? ¿Cuándo la sobre... Eh, quan van començar a cedir sobrania. la sobirania a nivells, a nivells cada vegada més grossos. Eh, cada vegada té menys, però pot tenir sobirania. A més, després te venen moltes mentides. El que abans també, abans de que començassin, és que l'altre dia hi havia una conferència damunt l'aigua, la privatització de l'aigua, i t'he parlat de que en Berlusconi volia privatitzar uh, la gestió de l'aigua i provava de fer un referèndum va perdre i ho va llevar perquè va perdre el 80 o 90% i en Monti quan va arribar va tornar a posar això també t'enteres quan te diuen que la majoria de la Unió Europea uh, la gestió de l'aigua és pública i que en els puestos que fa temps que no era públic que, que hi havia més privatitzada com a França que té les eh, uh, les empreses d'aigua més importants del món, les que estaven en els líos que va a Sud-amèrica i tot això, també París, per exemple, això, han tornat a, a, a fer eh, pública gestió de l'aigua. Per tant, moltes coses que, ven, que aquí ens obliguen, i mos obliguen des de, des de Brussel·les, des de la comissió, en Monti no va ser perquè va ser, li va arribar una carteta de digués, eh, tu, fes això. Però tu fes això, Eh, si, si comptàssim amb el poble, eh, les coses canviarien. L'únic que passa és que tenim allà uns senyors que estan allà per, do, per dir que sí a el que els hi diuen i no demanar res en el poble. Per això el dret de decidir del poble no el mos donen, ni a Catalunya li donaran, malgament de, decidir sí. si volen ser un estat separat o no. Però el que volem, el que jo vull, és poder decidir aquestes coses. Jo no vull això. No només decidir, sinó que el país, per exemple, se fica molt amb els països de Sud-amèrica, amb en, Hugo Chávez i amb Rafael Correa, i després ells se, se tornaven a ficar amb ell. Perquè en, una de les coses que cerquen Correa és eh, que, i una de les coses que van acusar a Venezuela en els canals televisius és que eh, les mitjans de comunicació diguin, diguin la veritat. Jo no... Per què la raó o una, o, o el canal 13 aquest de televisió canals que diuen mentires declarades o, o diaris que diuen aquest no, tenen, no, pot, no haurien de poder uh, ser els no, tu dius mentides no, tu, després és la teva opinió és l'opinió que sigui va, però dir mentides no per tant, no és només es pot decidir, sinó que els mitjans de comunicació siguin veraços i diguin les coses que, eh, el que passa, la seva opinió o l'opinió, però sense fer demagogia. Això és el que han de demanar. Difícil, que... impossible, però això és el que han de demanar. Aquest tema que ha tocat, que és el que ens toca molt en Jordi per ser periodistes, vull dir, la degeneració del periodisme ha duit, però, que també els espectadors s'allunyin del periodisme tradicional. Vull dir, jo no sé fins a quin punt Televisió Espanyola, eh, aquest canal que dius Canal 13 o IB3, o tenen el poder que fa 10 anys tenien Vull dir, Pentures, les padrines continuen veient televisió espanyola. Pentures, papàs, continuen veient TV3. Però la generació de, que en tenim 30, els que venen darrere nostra, alguns que estan per davant nostra, ja, jo crec que ja no confien tant en aquests mitjans de comunicació perquè han, els han vist en moment d'esplendor i, i han vist... Jo crec que no se confia avui dia en la... Clar, exacte, nada. vull dir que a mi que hi hagi un canal 13 o una intereconomia Sí, es lamentable, pero es que... O ya sea, tan, solo ya... sirve para, para tener una noción de cierta información claro. y poder valorar otras. Però no, pero... no és només, no és Saps només que, eh, que ho que creguis o no. Però ells es pensen que tenen molt ha, de poder. Hi ha, gent que veu molt, hi ha gent que veu molt la televisió i tot el que te fica, bueno, sí. tot lo que te fica, bueno, sí. o ho creguis o no ho creguis, se te, va infi se te van sí. infiltrant coses. Quan només sents a la, a la televisió espanyola, només sents, i, i la majoria de diaris, el lo, lo que diuen els polítics, si no, no sents lo d'uns altres. I si ho diuen, jo m'he fixat molt de vegades, diuen, segons, ells, quan és la plataforma de tal, fan aquesta coletilla, segon ells, com que dir, eh, eh, això ho diuen ells, però quan ho diu el ja. o diu el PSOE, això ja són, són veritats. Aquesta manera de donar la informació, te creguis o no te creguis, les coses va influint, va influint la manera, a, a, a, a, no, a, a no poder tenir un pensament crític, no poder pensar en altres coses, perquè a més és un bombardeig d'informació. És, és un bombardeig d'informació que fa que les coses... Però no, de, no, creus, però no creus que la, la gent jove, molta gent ara ja s'està... Però... que s'està lluny, que s'està allunyant, o les persones que... La, això que es diu, la classe mitja, vull dir, ara la crisi que passa, hi ha moltes persones de 30, 40 anys, 50 anys que estan formades que no tenen feina, seran classe baixa, jo ho dic molt bé, potser ja sóc classe baixa, d'aquí 10 anys ho seré, però la meva formació no me la lleven, vull dir, per molt veu que hi hagi, jo sóc capaç de a través d'internet poder entrar, si vull, en, una, en un diari anglès i llegir en anglès i, en, i assabentar-me del que passa mm, en un lloc... M'entens que vull dir? Vull dir que... persones fan això? Bé, jo, jo no ho faig, vull dir que, que, tinc, que eh, problema... tinc la capacitat, tinc l'esperit crític i justament perquè hem vist la degeneració dels, mig, dels mitjans de comunicació, com que els hem viscut, ¿Sabes tú? Cuando intentan manipularte y i internet ha acabado bastante amb això. Julián. Me parece, ¿eh? me parece que está potenciando el espíritu crítico. Yo creo que la el, gran problema es que la gente formada se va. Pero, a ver... Se va. pero tota tota- tota toda, eh, la, vida pasada, ¿eh, Julián? toda la vida pasada. Y se van a Argentina, van a venir a... Sí, ahora, por ejemplo, a Argentina está entrando un montón de gente que va a estudiar. Bueno, el nivel de estudio que hay en Argentina no es malo pero una cantidad increíble de gente que ya en este momento están diciendo, bueno, vamos a parar un poquito a ver cuánta gente está entrando porque van a la facultad, entra ¿no? Y como en Argentina se están yendo... Y hay una, <laughs> una, tengo una amiga que dice, este, que es muy buena gente, pero ella dice, yo odio la masa. <laughs> Porque claro, eh, lamentablemente eh, lo, que te muestran, eh, lo que te venden constantemente es, es un, vacío mental para la gente que es la que vota que esa gente que vota es la que hace que, por ejemplo, en países como Argentina, eh, eh, en países como Argentina estén, estén gobernando los partidos que están gobernando, porque en Argentina, por ejemplo, los cinco partidos políticos que hay son del mismo sistema, no es que es uno de izquierda, otro, son todos de derecha. La izquierda desapareció hace tiempo, es más, lo mataron a todo lo que había, <laughs> porque es la verdad. Eh, yo lo que veo que la gente que piensa se agobia y se va y se va a cualquier lado para dejar de pensar. Y se encuentra lo mismo en otro lado. Sí, pero por ejemplo yo me he venido aquí, ¿no? yo, yo nunca pensé en venirme de mi país. Me fui porque me pasaron cosas, pero nunca pensé. Yo era de los que decía voy a agarrar una escopeta con aquel y no me seguían porque si no iba... ¿Sabes? Pero cuando me fui me di cuenta un montón de cosas, porque ya cuando te vas de tu país y te vas a otro, ya no piensas tanto. Yo sé que lo que pasa en España es terrible por un montón de cosas, pero a mí en realidad mucho no me afecta ya porque yo ya perdí esa cuestión de esa, esa, lucha, que la sigo haciendo en el fondo porque la tengo, ¿no? Porque hay gente que sufre y me, me molesta y me jode. Yo me, ya me acomodé a, una vida, y porque tengo un hijo que es español, pero ya no lo siento como antes porque ya, ya me fui, ya me, esa parte se rompió. en este momento por ahí estoy pensando en otra cosa. Quizá deja de angustiarte tanto, ¿no? Sí, totalmente. Tampoco, tampoco me, eh, eh, como decía, aquí me dice hincha del Barça, pero si pierde no me molesta. Y en Argentina perdía mi boca y me moría. Yo yo ¿no? al Barça pero bueno, sopas no Pero claro, porque cuando estás, en tu lugar, tú peleas como se pelean en, en, en Mallorca, en Cataluña, por la lengua, que, tiene valor porque es, es lo tuyo, ¿sabes? Lo, lo que te toca. Yo veo qué cosas que me da. A mí, yo sufro en realidad por los demás. Porque vengo, veo amigos que, que, tienen sus hijos y que no saben. Eh, tienen un bar y le está haciendo mal y los padres lo están manteniendo, pero no saben hasta cuándo. Y yo sé lo que viene después de todo esto porque lo he vivido. Entonces me, sufro por ello, porque aparte porque no están acostumbrados a esta situación y les va a ser muy difícil. A ellos yo sé que les va a ser muy difícil y, lo van a tener que pasar y van a aprender pero no, no lo sufres tanto cuando, cuando te vas. Y eso es una forma a veces. Cuando sales de tu, de tu país, te vas a otro lugar, te, te, desarraigas, te rompes un montón, tío, por dentro. Y te acostumbras a otra gente, a otra historia, pero ya no, no, es, no es como antes. Yo ahora lo que pasa en Argentina, en realidad, eh, pasa lo que pasa siempre. Pero ya no lo sufro como, como antes. Hablo con mi hijo y le explico cómo es el tema, que está allá y él sí lo sufre y le digo, mira, no es tan así, es más asá y esto y lo otro, porque al final lo que importa es esto, aquello o lo otro. Y en realidad es eso lo importante. No es tan importante lo que haga Rajoy o no haga Rajoy. Es lo que hagas tú con tu vida y con los que te rodean, tío. En realidad es eso. Porque los otros es una bomba de humo. Y en realidad si hiciéramos una cosa, agarráramos todo el dinero que tenemos y se lo diéramos a los bancos, no tendríamos más problemas. <laughs> Em, yo, estoy eh, de acuerdo, Julián, cosa que has pero no totalmente. lo important és el que fa un, però el que fa un està en certa manera condicionat per lo que passa en, eh, en el voltant i la societat que tens veure. Eh, jo crec que sí, jo ho he viscut. A... Eh. És un feedback en aquell temps que es parlava més de revolució i coses d'aquest, i de revolució personal i de revolució social. La teva revolució personal, revolució, canvi, el que sigui, eh, no pot arribar en, el, en el nivell que tu voldries si no en el mateix temps un canvi social. Si és el manco el que te rodeja no canvia també i, i, i, i vius d'una altra manera i vius, tens unes relacions no només les que tu vols com a persona i l'acció, sinó que les altres persones també se relacionen amb tu i en, i, i tot d'una altra manera Uh, les coses canvien, no és de més jo... Tu no pots viure com vulguis uh, a una situació uh, nefasta. Uh, és, és un Això feedback que se retroalimenta. A... Es retroalimenta. Si tu vas que se retroalimenta a poc a poc, si ve un moment revolucionari, tot es talla i és un moment de, de que tot <laughs> Mira, el dia... de, de, de que les relacions són especials durant una època i després tornen a caure perquè es poder és molt fort i, i torna a dur les coses allà, cap allà on vol. Però a, a, a, està intercanviat. Tu pots arribar a un cert nivell, però si el que està en el teu costat no, no canvia i, i, i està en, en el fons, tu no podràs pujar més d'aquest nivell. O, o pujaràs tot sol. No, no, no pujaràs fins allà on podries arribar si la societat es, eh, eh pujas també a un altre nivell. Perquè tu estàs relacionat i tu no et només tu, tu ets una relació, una sí, relació amb sí. les altres persones. És massa complexa la societat. Per, com... per tant, tu Clar, has d'intentar viure de la teva manera i ser així com vols, però has de saber que la societat t'està condicionant. Vulguis o no vulguis, la societat condicionant. Has de ser conscient de què te condiciona per intentar evitar aquest condicionament, però has d'intentar que aquesta societat canvi perquè si no tu, malament, el teu interès només sigui el teu, jo crec que tots som egoistes i el que jo m'interessa <laughs> eh, eh, perquè m'interessa que, que els altres visquin bé, perquè jo no, no és el problema d'aquests paranois de, dels mercats que només els interessa fer dobbers de qualsevol manera o, o, o jugar eh, en el casino de, de l'especulació que sembla que, ni, que hi ha un, coses d'aquestes d'un pot de locura Pero no, no, yo, yo soy Yo, <laughs> yo, yo, un momento, yo creo que está cambiando la situación, está cambiando. Sí, pero no, no, no, en el, en, el, en el sentido de lo que tenía que cambiar o como tenía que cambiar antes, que las cosas eran muy distintas antes. Por ejemplo, en esta, en esta cuestión, por ejemplo, el tema que hablaba que hablabas antes del tema del, presidente se tuvo que argentino se tuvo que ir en helicóptero porque todo el país eh, fue con sus cacerolas y se tuvo que ir porque lo machacaban. Bueno, ahora Argentina, ahora Argentina, Argentina, después de esa situación que fue una gran revolución, está igual que antes. Lo que pasa que le han cambiado el mal, digamos. Antes eran los bancos, ahora directamente es la comida, que es muy cara, la ropa es muy cara, entonces tú tienes que tener mucho dinero para poder comprarte ropa o comida, que antes era poder hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la sanidad está barata, pero claro, necesitas todo tu dinero para no para pagar la luz y el gas, sino para comprarte, por ejemplo, un, bote de yogur, ¿no? que aquí sale 40 céntimos, en Argentina está a razón euro 1,40. Y ganas lo mismo, un poco menos de lo que se puede ganar un sueldo acá. Entonces, siempre buscan una razón para joderte. Yo creo que hay otro tipo de cambio eh, que e, al, salir de mi país me interesa más, que es un cambio más mundial, que me estoy tirando más a eso que a lo político, porque yo creo que el cambio va a venir solo, porque la, gente se está dando cuenta que de la gran mentira. En los tiempos de mi padre, o cuando yo era más joven, yo creía en la política. Con el tiempo empecé a dejar de creer en, los, en las políticas, en los políticos. Hoy mi hijo no cree en la política, eh, mi hijo de Argentina tiene 25 años. Y no sé qué pasará con Ignacio, que es más pequeño. Entonces hay cosas que están cambiando. Yo creo que el cambio viene por ese lado por otro lado, no sabemos dónde vamos a ir a parar. Pero yo veo muy pequeño todas estas cuestiones de muy futbolístico hasta, hasta la cuestión política de cada país. Que, porque hay un montón de gente que, que vota en Argentina, pone su voto por un, bocadillo, tío, porque lo invitan a, un bocadillo. Y esa gente es la que va a votar al, que, al más bonito, al que dice la tontería más grande o menos grande. Y hay un montón de gente que piensa Pero ¿qué poder tiene la gente que realmente piensa? ¿No? Uh, para, para un cambio, por un cambio mm, cercano. Yo, uh, Digo yo, ¿no? Eh, sí, pero, eh, las, coses, eh, les coses estan canviant. Les coses no són iguals. Però una altra cosa que està canviant és que els que tenen el poder encara, encara tenen més poder que abans. Els que tenen el poder en el món. El poder està més concentrat en menys mans i són unes mans de, de una mafia financiera y eso es lo que hay un, dicho que dice que mucho barca poco aprieta. Bueno, <laughs> sí, ha habido imperios todo, desde todo, desde eh, hace miles, miles de años, ¿eh? y, y, han mandado eso. Por tanto, pero han mandado y han perdido el poder, lo han tomado y lo han perdido. el poder es eso, el poder es Ha, ha un otro imperio ha acabado Roma, ha la otra, ha acabado Uh, han sortit uh, uh, eh, els otomans, han sortit... Uh, i, I el que està clar, des, de, i, i, i sobretot a partir d'aquesta crisi encara més per van és que es poda, és que tenen, es poda, no és només que tinguin més dobbers, és, és, és una, i, que, i ho saben ells molt bé, és, és també que tenen més poda. Cada vegada tenen més dobbers, més poda. I això és una altra situació que és, per tant, que la situació de, de la gent del poble vagi canviant d'alguna gent, sí, però la situació de, de, de domini eh, segueix igual o més forta que abans i tenen molt de mitjans i l'emplen i es reuneixen per planificar com han de fer les coses per, per això ja hem parlat altres vegades de l'educació, que cada vegada sigui menys crítica, que la gent sigui més incapaç d'entendre el que llegeix o el que escolta i que, que ho poden entendre, que la crisi pot dur a coses que l'altre xerràvem fa un o set Àngela de, de, les, de, les, de les hipoteques de fortes que, que era tu... més optimista, però eh, es pot estar allà i cada vegada és més fort. Però tot lo manejan con el dinero, eh? No, i més coses. Una darrera reflexió, Mireia, d'això darrer que has sí, escoltat? Sí, no, jo, bé, estava bastant d'acord amb el que deien en Damià, que estem com condicionants, que efectes pràctics, per exemple, si jo vull que el meu fill doncs, tingui un esperit més crític, el problema és que quan, quan el dugui a l'escola, a quina escola el duré? A l'escola, mm, aquesta escola que s'inventaràs PP, que no els ensenyaran res. Bé, suposo que li hauré de dur o no sé, mm, per entura el duré, però si jo des de casa meva trobo que li puc, li puc inculcar aquest esperit crític, crític a aquesta persona, Mmm, serà una persona crítica, no? Vull dir que mm, el govern influirà, influirà sempre, però crec que hem de confiar molt en el, nostre, en el poder del consumidor, en el poder del... I això és el que realment hem, hem perdut, una mica de confiança en que som el 99% i que si el 99% es mou, aquest 1% no té tant de poder. El problema és que no tenim la confiança per, per fer-ho, potser. Jordi, tens qualque cosa que afegir? No, no, endavant. Escolta jo, música. Jo puc un dir una cosa, que si el 99% es fa conscient, eh, tindrem la confiança. El que passa és que eh, no, del 99% hi ha poca gent conscient, conscient. Mm. I de Bon anàvem amb aquestes darreres reflexions, escoltant un pot de musiqueta del Quarteto de Nos. Moltes gràcies per haver participat, en, en Damià. Gràcies a vosaltres. Julián, eh, esperamos que no te hayas asustado y que quieras volver. Gràcies, Mireia. De res. I moltes gràcies, Jordi. A tu, a tots. Ens trobam aquí un altre dijous a eh, Paraula de Tortuga des de la Ràdio Tortuga. I gràcies, Julián, per recordar-nos a caos. ya leí Artur Conan Doyle, ya me pasé de nafta gasoil, ya ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, por siempre cambiando ya, no cambias más y yo Radio Tortuga. Se radio con nosotros. Ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, las alberras aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya come, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad muchas de mis mentiras ya son verdades. el hombre ve a las tortugas. Tengo un amigo científico que me cuenta desde la Universidad de Massachusetts que ahora las escucha en la radio. Radio Tortuga, la radio de los tiempos remotos.